Die Heere sê wat met Israël gaan gebeur. Dit is die Heere wat die uitgestrekte hemel gemaakt in die fondatie van die aarde geleid. Hij geeft vir mense lewe. Verder sê die Heere, die nasies in die omgeving zal Jerusalem probeer inval. Maar ik gaan zorgen dat Jerusalem zo'n so bedwelmende uitwerking op hulle sal hee dat hulle soos een klomp dronk mense sal wees. Wanneer Jerusalem in geval wordt, zal al die andere steden in Jeda ook in geval word. Al die nasies van die wereld zal hulle krachten bij mekaar sit teen Jerusalem, maar ik zal Jerusalem soos een zwaar rotsblok maak. As hulle hierdie rots probeer oplig, sal hulle seer kry. Die Heere sê, die dag wanneer hierdie nasies Jerusalem aanval, zal ik hulle perde op hol jaag. Ek sal sorg dat hulle niks kan zien nie. Ek sal ook dat die reiters kop verloor, maar oor die mensen van Jeda zal ik hulle hoog hou en hulle moe oppas. Die families van Juda zal dan erkennen, die Jere is sterker als alles in allemaal. Hij gee aan die mensen van Jerusalem moed en durf, want hij is hulle God. Die Jere zei, wanneer die verwachte tijd komt, zal ik die families van Juda soos een vier maak wat de hoop houdt aan die brand steek. Hulle sal soos een fakkel wees wat gerwe koring aan die brand steek. Juda's mensen zal al die volken om hulle soos een vier verbrand, maar Jerusalem zal net so zonder enige skade blij staan. Die Heere sal eerst die mense van Jeda vrymaak wat nie in Jerusalem bly nie. Hy doen dit so dat die mense van Jerusalem en koning Davidse familie nie meer eer kry as die rest van Jeda'se mense nie. In die tijd zal die Heere die mense van Jerusalem beschermen. Die zwakste mensen onder hulle sal so sterk wees soos koning David. Op sy beert sal Davidse nageslag soos God self wees of soos die engel van die Heere wat hulle lei. Die Heere sê, ik zal al die volken vernietig wat teen Jerusalem in opstand kom. Ik zal in hierdie tijd Davidse kinders en hulle kinders en ook die inwoners van Jerusalem mensen maak wat omgee vir ander mense. Ek sal hulle ook mense maak wat graag wil bid. Hulle sal dan weet dat ek die een is wat hulle seer gemaakt het soos iemand wat hulle met een wapen gesteek het. Hulle sal vreeslik huil, soos mense wat huil oor hulle enigste kind of uitste sien wat dood is. Die dag as hierdie dinge gebeur, sal hulle in Jerusalem net so erg huil soos die mense gehuil het oor Hadat Ramon op die vlakte van Megedoel. Oor die hele Israël zal die mense hartseer huil. Die families in Israël zal elkeen op sy eie treer. Dit sluit in die families van David, Nathan, Levi en Simi, elkeen op sy eie so sal al die andere families in Israël ook maak. Hulle sal allemaal treer en huil, die mans een kant en die vrouwen en hulle groepe saam.